Još kulture. Masu. Mas. Mas. Masu kulture. Mas. Mas. Masu kulture. masu, Kulture. Masu. Kulturaljka. Kulture. Dobro večer, dragi slušatelji, dobrodošli u Kulturaljku. Ja sam Dora Vojnović i danas se selimo u Skandinaviju, točnije u Norvešku i govorit ćemo o skamu ili tilja sramu. U srijedu 25.4. u Gradskoj vječnici održano je prikazivanje treće od četiri sezone norveške serije Skam i to u sklopu manifestacije Norveški dani koju organiziraju grad Rijeka i veleposlanstvo Kraljevine Norveške. Cilj te manifestacije je upoznati je građane s norveškom kulturom i načinom življenja, a to je bilo učinjeno kroz razne konferencije, panele, predavanja i radionice. Skam je tin web serija u produkciji Norveške nacionalne televizije nastala kako bi, privukla, kako bi se privukla skupina gledateljstva koju televizijske kuće danas rapidno gube, mlade. Produkcija seriju nije promovirala na klasičan način, nego ju je odlučila mladima približiti na njihovom terenu, odnosno putem društvenih mreža i to jednom jedinom objavom prije samog početka emitiranja. Epizode su streamane, točnije direktno su prenošene preko interneta i to je omogućilo komunikaciju među gledateljima. U nekoliko tjedana prikazivanja skam je eksplodirao i to u samoj Norveškoj, ali i susjednim zemljama te je srušio sve rekorde gledanosti. Serija se bavi ozbiljnim temama kao što su seksualno nasilje, maloljetničke trudnoće ili homoseksualnost, ali na način da se mladi mogu s glumcima dobro poistovjetiti. Treća sezona prati dvojicu srednjoškolaca koji otkrivaju svoju homoseksualnost. Problematika tolerancije prema manjinama, u ovom slučaju seksualnim, predstavljena u seriji, bila je podloka za panelnu raspravu koja je uslijedila u suradnji s riječkom udrukom Pariter na temu prava manjina i ljudskih prava u Hrvatskoj panelistice Iva Davorija, Ana Brakus, Nataša Vajagić i moderatorica Marinela Matejčić dotaknule su se niza tema. A prva od njih bila je je li hrvatska javnost spremna za seriju kao što je Skam i kakve bi reakcije bile na njeno prikazivanje na nacionalnoj televiziji ako bi do toga naravno ikada uopće došlo. Nekoliko riječi na tu temu rekla nam je članica udruge Pariter i članica Centra za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci. Mislim da stvarno trenutno ne živimo u tom nekakvom društvenom momentu gdje bi ovakva situacija, to ovakva serija bila uopće prihvaćena na pozitivan način, iako uistinu ona otvara jako puno prostora za identifikaciju mnogih mladih ljudi koji se nalaze upravo u nekakvim situacijama o kojima ova serija progovara i zapravo bi to bilo jedan divan, divan moment da se ona prikaže, ali trenutno niti naša situacija u društvu, niti postavna na HRT-u, niti nekako trenutno vladajuća struktura ne bi bila blagonaklona, tako da bi, vjerujem, ovo, ovako neko prikazivanje shvatili isključivo kao provokaciju. Znači, živimo u momentu za zapravo gdje neke marginalne skupine itekako utječu na donošenje nekakvih političkih odluka, ali to onako na svim razinama, pa tako i na nekakvu i tu umjetničku slobodu i na ono što javna televizija smije, pod navodnicima smije prikazivati. Na mladima svijet ostaje, a što mladi misle o seksualnim manjinama i koliko su uopće prema njima tolerantni, odnosno netolerantni. Imate jedno dosta recentno istraživanje koje je proveo 2015. god inicijativa GONG i Institut za društvena istraživanje u Zagrebu koje upravo progovara o političkoj pismenosti maturanata. Oko 60% maturanata u Hrvatskoj govorilo da homoseksualno smatraju bolešću. Veliki postoci da ne bi smjeli posvati djecu. Neki isto visoki postoci zapravo da ne bi smjeli raditi u, e, sa djecom ili ustanovama sa djecom. Mislim da su dobar pokazatelj nekakvog stanja e, naših mladih ljudi i vrijednosti koje usvajaju i stavova do kojih drže, koji su isključivo nacionalistički, heteronormativni, e, zalažu se za jak nacionalni identitet koji bi trebao biti prioritet svih vlada, tako da eto, to je jedan moment da trenutno desne struje su itekako oblikovale našu današnjicu i društvo. Sudeći prema ovome što smo čuli, mladi nisu baš toliko tolerantni prema manjinama. U ovom slučaju smo slušali e, komentare na seksualne manjine, na LGBT zajednicu, ali ko zna, možda bi im prikazivanje jedne serije kao što je Scam, koja dosta transparentno e, i otvoreno progovara o takvim problemima, pomoglo u e, shvaćanju drugih i možda, možda bi postigli jednu veću razinu tolerancije u društvu općenito.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 Nadam se da ste uživali i da ćemo na ovaj način promovirati toleranciju prema svim vrstama manjina i ostanite naravno uz Radio Sovu. Još kulture. Masu. mas Masu. Masu kulture. mas Masu. Masu kulture. Masu. Kulture. Masu. Kulturaljka. Kulture.